Gospodaru, molimo te da nas počastiš korisnim znanjem i da nas počastiš da se tim znanjem na najbolji mogući način koristimo. Pokaži nam istinu istinom i daj nam da budemo od onih koji istinu slijedi. Pokaži nam laž onakvom kakva ona jeste i počasti nas da je izbjegnemo. Amin. Salavat selam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovo časnoj porod s plementima, sahabima i svima onima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana. Draga braćo i sestre, kada čovjek pogleda život Rasulullaha sallallahu alaihi sallam, čiji nas hadisi evo već kontinuirano godinama okupljaju, neke možda tri hefte, a neke možda tri godine da prati druženje sa Buharijom, sa hadijskom zbirkom, zaista ne mogu naći ni jednu jedinu tešku situaciju, ali u isto vrijeme i lijepu situaciju, a da Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi nije prošao kroz istu takvu ili 99% sličnu situaciju. Nema ljudske nema hala u životu koji te može pritisnuti stanja a da Resulullah, pogotovo teških stanja, a da Resulullah nije prošao kroz takvo stanje. Jedna od stvari onaj, koja evo danas treba biti jasna muslimanu i muslimanki, to je da druženje sa hadisom Resulullaha sallallahu alaihi wasallam i otvaranje jednog odgojnog procesa u svom životu. Pa ljudi, nema voljene osobe, a da Resulullah je nije izgubio. Izgubio je oca, otac ga nije ni vidio. Znate kako je teško jetimu kada odrasta, a zna da je majka ga rodila nakon što je otac preselio. Nije ga trudna bila dok je otac preselio. Nije ga otac vidio. Mati mu preselila sa pet godina. Od kuće je do kuće. Pa preseli mu i dede. Pa Aniđa teško živi. Pa mu preseli Hazreti Hatidža, Hanuma. Pa mu preseli i muška i ženska djeca. Pa ga iz njegovog doma istjeraju. Pa mu sali metak uzmu. I danas jedan profesor na sve to, na čitav život Resulullah on danas spomenu takvu misao Kaže, pogledajte ovo, gledajte život Resulullaha, sagledajte ga, kao film što gledaš. Onaj pa se sjetiš početka, pa se sjetiš sredine, pa se sjetiš kraja. I subhanallah, kaže, a onda mu gospodar kaže, wa emma bi Kaže, o blagodati svoga gospodara ti govori. Subhanallah. O blagodati svoj, kaže, ovaj profesor govori, sjedimo danas prije podnje namaza, kaže, subhanallah, zamisli on pečat vjerovjesnika, koji je varen i pečen iskušenjima. Nema, izgubio oca, izgubio majku, izgubio bračnog druga, izgubio djecu, najbolje mu ahbabe ubijali, progonili, njegovi metak uzijeli i njega gotovo ubili fizički ga nekoliko puta u rane zavili. Kaže, o blagodatima svoga gospodara govori. Jedna od blagodati gospodara koja je nama, koja je nama da, jeste da se družimo sa hadisom Rasulullah sallallahu A družimo se da se odgajam. da se odgajam i da svaki put kada uđemo na ova vrata i kada izađemo kažem hoću taj mali detalj da promijenim u svom životu. Mogu se tu popraviti, ne mogu 10%, ali mogu 1%, mogu 0,1%. Kaže Ulema, lema tekun fil izdijad, Kaže, ako ne povećavaš kod sebe, dobro, kaže, sigurno se dobro smanjuju Ako ne povećavaš dobro, sigurno se dobro smanjuju. Na početku, kao što smo uobičajali, da proučimo Fatihu, da se sjetimo dovom do imama i u hadijsku zbiru. Čitamo, lajn lillahi šest, šesto poglavlje u knjizi o abdestu. Naslov je babu izbahilu vodu. Poglavlje detaljno uzimanje abdesta. Vi znate one principe o kojima govorimo, koje smo uzeli iz hadisa Rasulullah s.a.v. Šta je to što se traži od nas? Pa smo rekli da je Resulullah rekao Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah voli kada neko od vas nešto radi da to usavrši kvalitet. Uvijek nastojiš sve što radiš kvalitetno da radiš. Drugi princip kaže ahabul a'mali ila Allahi adwamuha wa Allahu najdraže djelo je koje? Ono u kojem se ustre pa makar bilo Šta je? Znači prvo kvalitet, drugo kontinuitet. Treća stvar, konzistentnost. Ja i amenu mala O vjernici, zašto govorite ono što ne radite? Uvijek vjernik mora biti konzistentan. Ono što govori treba i raditi. Ne smije biti u raskoraku. I posljednja četvrta stvar, treba musliman biti kreativan. I alhamdulillah, ja vidim, drago mi je da kažem alhamdulillah, evo Abavić okrećili izvana meći da im niko nije sugerirao, e da vi to uradite, on sam. Nima ne upalo, mi mogli to dobro uraditi evo alhamdulillah i sutra znate ima još se danas može prijaviti ova izlet koji ima isto kod Nihada ili Kenana ili kod Elvire da se prijavi ostaće oni u mešćinu nakon halki ovaj, hoće da se mladići djevojke druže na, na, šerijatom dozvoljen način da imaju izgled, da se upoznaju ja molim gospodara da ih u tome pomogne ali bez toga mi ne možemo mi se ne možemo nositi izazovima našeg vremena. Poglavlje detaljno uzimanje abdesta. Poznavati nešto detaljno. nisto ja poznajem Sarajevo, odrastao sam u njemu, rođen, živim u njemu. A kad me pitaš gdje je taj ta ulica, ja ne znam detalj. Isto tako, ima ljudi koji čitav život možda abdeste, ali nikada nisu detaljno abdesti. Čak imate primjeri života Hasana i Huseina, sinova Hazreti Ali je unuka pegambera sallallahu vidjeli su nekog od ljudi u ta doba da ne abdesti kako treba. Kaže i njih dvojica šta su radili. Znaju ako mu kažu naljutit će se starije. I uzmaju od Resulullaha. To je ta škola. Kaže Hasan i Husein, kaže mi ćemo se napraviti da ti loše abdestiš. A ja ću te, kaže, ispravljati. Jedan od njih poče abdest kao što onaj čovjek abdesti. I kaže ne, ne, ne tako. Ovako ćeš. Čovječe, unuci Resulullah, svoj autoritet ne trpe istoga, slušaj, ja sam unuk Resulullah, ja sam sin Hazreti Alije. Nego kaže, hajde ti abdesti kako ne treba, da promijenim ovome, cilj nam je da njega promijenimo nabolje. Kaže, kad je čovjek vidio, uđe i ponovi abdest. To je metod. I ovo poglavlje ovdje nas uči pravilnom pristupu, detaljnom, a i onom općenitom, brzom uzmanju abdesta. Kaže, وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الانقاء detaljno uzimanje abdesta jeste da se očistiš. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى عن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول prenio nam je Abdullah ibn Mesleme od Malika, od Musa ibn Ukbe, od Kurejba, štićenika Hazreti ibn Abbasa, od Usami ibn Zida da je čuo ga kada je kazao. Usami ibn Zid, vi znate da je Resulullah s.a.v. imao prije objave dijete koje je usvojio. To dijete je bio Hazret Zaid radijallahu On je bio ukraden od svojih roditelja i doveden u Meku prije poslanstva Muhammeda alaih i našla ga Hazret Hatidža na pijac prodaju ga. I htjela Hanuma da nešto pokloni svome mužu. Ljudi, borite se za srca vama bliskih osoba. Nemojte dozvoliti da neka serija da neka osoba izvan, izvan vašeg kruga pridobije srce vama bliski ljudi. Jedan od načina da to uradite, evo, zredi Hatidža kupuje Rasulullahu Jer u mal gest može podsjetiti osobu koju voliš na ljubav koju imaš prema njoj. Nemoj, majci, odnesi joj nešto. Reci joj lijepu riječ. Ocu, isto tako. Bračnom drugu. Ah, babu kojeg imaš. reci, sjetio se tebe pa da ti kupim knjigu. Nazovi ga reci, samo da te poselami. A on kaže, a ništa ne trebaš. Govorio sam vam za to. Kad nazoveš danas nekoga, a ništa ne trebaš od njega, ljud se čudi. Znači, ovaj Usame ibn Zaid je sin od tog Zaida, posinka Rasulullah i vi znate da je u islamu zabranjeno potiranje identiteta djeteta. Kada se čak usvaja, moramo se kazati mi ti nismo biološki roditelji. I po zakonu naše zemlje, ja mislim do sedme godine da trebaju to reći ili, ili I po zakonu naše djece, biološki roditelji se moraju ostaviti, mora se kazati ko su. Ovaj zid, našli su njega njegov otac i i došli kod Mohameda alaih salama prije poslanstva i kažu Zeidu, kaže Zejde, znaš ti ko sam ja? Znam, kaže ti si mi babo, ti si mi Amidža. I kaže, pa hoćeš li sa nama? Kaže, Mohamed, kaže oni Mohamedu a.s. prije poslanstva, kaže da ga otkupimo od tebe. Kaže, on je vaš besplatno, evo uzmite ga vaše dijete. Kaže on, Zid rekao, ne bi Mohameda ni za koga mijenio. Zamisli kad sluga kaže subhanom. A moje i tvoje dijete šta će reći za, za naš odnos prema njima? Sluga kaže ne bi Mohameda zamijenio za oca Jamiću. <laughs> e to je, to je ono čem, čemu se učimo kroz hadis Rasulullah ovaj Usame, njega su zvali, Hazreti Zejda su zvali Hibbu Rasulillah, on je miljenik Rasulullaha, ovaj Hibn ibn Hib, a njegovoga sina, ovoga Usamu su zvali miljenik sin miljenika, toliko je Rasulullah volio kod da su njegova djeca. Kaže, nikad mu ne bi, nikad mu ne bi Zejd ili Usame došli da Rasulullah i ne bi ustao poselamio i pored sebe onaj posjeo i tako. Kaže, defa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min arafa, hatta idha kane bi, bi nezale fevale. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam je sišao sa Arefata pa kada je bio u dolini odmaknuo se od ljudi i obavio je malu nuštu. Thumme te vodaje volem yusbihil vudu. A zatim je Resulullah sallallahu alaihi wasallam abdestio i nije detaljno abdestio nego brzo. Opro ruke, opro, na, vrlo brzo. Fakultu es salate ja Resulallah. Pa je Usame rekao, Allaho poslaniće, sad će nama. Kaže, fakale, es salatu emameke, namaz je ispred tebe. Malo prije smo govorili o spajanju namaza na fiku pri akšama, pa smo govorili da se na refat spaja i da je podni i kindija, a na muzdalifi fi akšam jacija. I ovo, je hadis, ovaj je došao hadis baš u to vrijeme. Kaže, namaz ćemo klanjati ispred. Kaže, fereki bi onda je Resulullah uzjahao na svoju devu, felema žajar muzdalife. Pa kada je došao do, do to znači dokaz, argument, te fetevadaje fe esbega ludu. Pa je onda došao na, na muzdelifu što je uradio, pa je onda detaljno uzeo abdest Rasulullah sallallahu Vama uzao uzeo samo abdest, zašto za put? Kad znači putuješ, uzmi na brzinu abdestiti. Kad trebaš da obaviš namaz, detaljno uzmi abdest. Ako imaš priliku. stumna u kimeti salatu pa salal magri, pa je onda Rasulullah sallallahu alaihi sallam obavio akšan namaz na muzdalifi thumma anaha kullu insanin da'irahu fi manzilihi onda je svaki od ovih ashaba, plementi Rasulullah koji su bili sa njim, kaže stavili su svoju devu sa strane i onda su klanjali sumna u kimetila iša fasalla pa su klanjali najprije sa Rasulullahom akšam, a onda i, i jaciju volem ju salli bejnehuma i ništa nije klanjao između akšama i jacije znači ostavio je čak i sunnete akšam namaz e sada ovaj hadis Rasulullaha nekoliko bitnih poruka prva poruka uči od Rasulullah stil življenja vjera nije teška Nemoj u vjeri pretjerivati. Brzo se abdestio Resulullah, Boži poslanik, pečat svih poslanik. Zamislite da se on uvijek detaljno abdestio i mi bi morali, jer mi njega slijedimo. Brzo se abdestio. Druga stvar, kada je u prilici da se abdesti detaljno, onda bi Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallam, abdestio detaljno. I uvijek ovaj princip treba držati kod sebi. Nije, isti, nije isto stanje rahatluka, boravka kod kuće i stanje putovanja. Nije isto vanredno stanje i stanje u kojem je čovjek na putu ili pod nekim ili obi pljusak na polju ili dešavaju se neke stvari u društvu koje su teške koje treba, na koje treba dati odgovor. Uvijek je bitno biti svjestan, gledajte jedne blagodati. Vi znate da se blagodati dijeli na tri vrste ono, u odnosu na nas. Prvo na blagodati koji smo mi svjesni. Mi smo svjesni da nas je Allah počastio Muhammedom sallallahu da nam je on pokazao kako i kako i klanjar, kako, se odnos prema roditeljima. Kako. E sada, te blagodati koje smo, kojih smo svjesni, kako se čuvaju? Čuvaju se zahvalnošću. Ako blagodat ne zaviježe zahvalnošću, ode blagodat. Drugi, druga vrsta blagodati. jesu one blagodati koje mi imamo, ali nismo ih svjesni. Moramo moliti gospodara da nas počasti, da spoznamo blagodati koje imamo, da ne bi došli u situaciju. Tek kada izgubimo neku blagodat, šta? Onda spoznamo da smo imali to. I govorio sam, onaj Ahbab kaže, u odgoj duše spada danas tri stvari obavezno da čovjek radi u toku hefta. Sjećate se toga? Kaže, prvo da najmanje jednom heftično srati na neki od mezaristana. To je prvo, da odgaja svoju dušu, da, da smo svi prolazili. A ne samo kad nam je dženazan, a babu neko preselio pa odijemo ili neko naš preselio da babu. Druga stvar kaže, obavezno, obavezno otiđi u bolnicu, prođi kroz onaj klinički centar pa vidi kako ljudi nosi. Nosi nalaze, nosi ovaj od ovoga obolio, ovaj od ovoga oboli, A ti, alhamdulillah, zdrav. Prvo na mezarje, drugo u A kaže treće, otiđi kod ljudi koji jedva kraj s krajem sastavljaju. Zašto? Da bi ti bio zadovoljan s ništa što ti Allah dao. I to je jedan od načina da se ova druga blagodata, to je blagodat koji nismo svjesni, da te blagodati spozna. Treća vrsta blagodati, znači prva koje znamo da imamo i njih čuvamo kakvu zahvalnošću. Blagodati koje, koji nismo svjesni. Moraš dovu gospodar, počasti me da spoznam blagodat, pa da ih onda budem svjestan. Treća vrsta blagodati jeste ono, ono što mi molimo gospodara da nam dadi. Ta pa te blagodati dolaze, braćo, kroz dva vrata. Prvo je da imaš lijepo mišljenje o stvrtelju, a drugo je da iskreno ga moliš da ti dadne te blagodati. Jedna od velikih blagodati jeste da čovjek bude zadovoljan s onim što mi Allah da. Ovdje, kada govorimo o abdestu, kada govorimo o stilu življenja Resulullah, stvarno trebamo biti zahvalni što nam je Resulullah uzor i što je on nama taj u kojeg se možemo ugledati. Nedavno na početku sam spominjao šta znači biti svjestan blagodati. Pa onaj Resulullahov život. Kada je njegov amidža, Hazreti Hamza u bitci na uhodu bio izmasakrira. Sav. Kaže, dolazi i tetka Resulullah Hazreti Safija. Dolazi do Hazreti Hamze. I suze su očima teško joj. izrezani i je Kaže Hazreti Safija u tom trenutku. Vidi rođenoga brata tako, preselio kao šehid. Kaže, gospodaru, koliko je dana bilo da smo mi bili zadovoljni s onim što nam ti daješ. Pa zar nećemo u ovom je danu reći tebi hvala na svemu što nas zadesi. Znam brat rođeni. Zbog toga uvijek je bitno, od ove prve generacije, najprije od Resulullaha, a onda i od njegovih učen, učenika, učiti ono što je bitno. Najbitnija stvar je uvjer. braće i sestre, učimo je. Nemojmo mi biti odani koji ne poznaju svoju vjeru. Tijen, pazite, ljudi bježe od vjere, vjerujte mi, mahom zbog toga, zato što je ne pozna. Nisam sreo čovjeka koji 40 dana bio na namazu, da ikada više je da namaz ostane. Zašto? To uđe, bolam, pa bude dio tebi, osjeća zadovoljstvo, da ti, ka, što kaže onaj, djevojka kaže, momak je prosio reklamu, birvaktila u Saraju, kaže, može, on bio onako malo, šerast, kažu, pa kaže, može li 40 jutra da ideš na sabah rani u džamiju i da sve vaktove klanjaš u džamiju Kaže, može. I on je 40 dana išao tako u džamiju. Pa kaže, on se srodio, vidio ljepotu, dođe na sabah, mi se s ljudima, niti u šeru bio. Nakon 40 dana došao on kod iste djevojke, kaže, nema šanse, kaže, da se ja udam za tebe. Kaže, pa što ona? Pa kaže, moraš ostaviti ono što se radi 40. Pa kaže, neću ja da te ženi. Toliko postalo dio njega on je radi, radi djevojke krenuo u to, Allah dragi dao da mu se, da mu se otvore oči. Ona i Allah da mu otvori oči kroz to. Što se tiče poglavlja detaljnog uzimanja abdesta, molim vas, kad god imate priliku, nastojite da abdestite što pedantnije da nastojimo prilikom vi znate da one abdeske dove koje su, one se ne prenose od Resulullaha sallallahu alaihi sallam. Ali ako smo u prilici da ih učimo, u smislu da podsjećamo sebe na njihov sadržaj, to je lijepo. Ja ću samo napomenuti dvije ili tri stvari iz tih dove Kada abdestimo u mjestu gdje možemo upućivati do poput abdestani. Dok svoje lice, kažeš gospodaru moj, Allahume beji dođi i jome tebi oduđu. Gospodaru moj, učini moje lice svijetlim na dan kada lica budu svijetla. To je, prisjeća se sudnijeg dana. Allahume atini kitabi bijemini. Gospodar, daj mi knjigu u desnu ruku. Vahasibni hisaben jesira. I daj da lako položim račun. To je detalj. Detaljno uzimanje abdesta jeste da čovjek uzima abdest i da u tom trenutku priprema sebe za namaz. Skrušenost u namazu postiće ona osoba koja je pedantno abdestila. Kad se ti dobro pripremio i kada uđeš u namaz, tada možeš osjetiti skrušenost i osjetiti radost. Ako Bog da radost, da si na namazu, da imaš tu blagodat u svom životu. Koliko danas kažu da se broj ljudi na svijetu približio kojoj cifri? Blizu 7 milijardi. Allah je tebe počastio prvo da si jedan od sedam otprilike milijarda i, i pol je umeta Muhameda sallallahu Prvo te je počastio, pa te onda počastio da si od te milijarde i više, da si ti onaj koji je na namaz, klanjaš, obavljaš nama. Ta posebnost iziskuje ozbiljnost. Moramo biti ozbiljni u onome što radi Moramo ono što činimo raditi dan Vjernik i vjernica su poznati po tome što ono što radi, radi kvalitet, radi čest, radi svojstvo. Ja molim gospodara da nas počasti da takvi budem. Dvije stvari, ako Bog da, mi imamo ovaj, sa nama u našu braću iz, iz Engleske i sestre i one su tu. Ako Bog da večeras smo planirali doći će u učača, ako Bog da da klanjaju noćni namaz, iza jacije namaza. Želja da uputimo dovu za umet, oni ako Bog da sutra idu u Veliku Britaniju. We have our guest from UK, I'm just announcing, we will have this evening after Salat al Aisha, we will have Qiyam al-Layl. Imat ćemo dakle noćni namaz, četverca učača će ako Bog da doći ovdje u mešćin. Mi ćemo se nakon halke završene društ malo sa njima ovdje. Oni koji žele da ostanu, da neka ostanu. A druga stvar koja je vrlo bitna sa nama je glavni imam iz Trebine, Husein Efendi, ja ga mahsu selamim, on je čovjek koji, koji se zalaže i bori i za vakfe, i za muslimane, i za obnove džamija dole u Trebinju. Vi znate kako je to, kakva je teška situacija dole. Onaj, meni je vrlo drag čovjek i molim gospodara da ga nagradi, pogotovo kad sam čuo koliko se oni u saboru borio za vakf. Kada vidite da se čovjek bori za ono što je opće dobro, tada znajte da je ako da taj čovjek na dobro, da ga Allah dragi pomogne u tome, a i mi svi koliko možemo. Sjećajte se dobom Bosna nije Sarajevo i nije samo ovo oko Sebilja. Vi imate luksus da živite ovdje, gdje vam je lahko i u džamiju i sve. Njih treba pomoći naše povratnike, bez obzira gdje oni bili, jel to Srebrenca, Vlasenca, jel to Brčko, jel to, bez obzira, jel to Konjević polje, jel to Prijedor, treba te, u najmanju ruku pomozite dovom, otiđite sad u mjesecu Ramazanu, govorio sam vam, prošli Ramazan je bilo Ahbaba, u ovaj mjesec su dolazili mnogi od njih, koji su za, za 30 teravija, svaki put teraviju klanjali u drugoj džani. Oni od vas koji imaju auto, i oni od vas koji hoće da zaradi seba, neka kontaktiraju neki od povratničkih džemata, neko njih dvojica, trojica. Znači će to ljudima kada im dođe. Vjerujte, velika je to stvar. Čini se da je mala. Vi dođete, poselamite i kaže, mi došli maršuš kod vas I poneste sa sobom čak svoj iftar. Nemojte, nemojte nima ni na teret da idete. A vjerujte, on će se naljut jer hoće da vi iftarite kod Nemojte da nam Bosna bude da smo zabili šestar u sebi ili ovo okolo malo što vidi. Bosna je čitava naš emanet koji mi moramo nositi. I onaj meni je drago, evo dvije prilike. 3,5 miliona muslimana danas ima u Velikoj Britaniji. We have 3.5 million Muslims in UK. Imamo 3,5 miliona muslimana. We have 100,000 sto 100.000 imam muslimana i muslimanki engleza koji su primili islam. Alhamdulillah, tu informaciju. Evo, koja je džamija eh, Husein Efendi koja se obnavlja ova sad u sljedeći petak što se otvaranje? U subotu stvari. Pridvorci. Pridvorci. To je koja džamija? Po redu, po redu. Ne. Deveta po redu. Jedanest je bilo ranije, jel? Eto, mislim, he is the imam in the city of Trebinje. All Muslims were expelled during the genocide and everything and they are now rebuilding all the mosques. So just rating him also. Ja molim gospoda, gledajte, subhanallah, juče e-mail iz Australije, sve ovo što mi govorimo ovdje, alhamdulillah, Allah dragi dan je da i tamo dođe. Vjerujte, bolje, zato ne treba nigdje čovjek odavde ide. Neka ovdje, a preko ovih, preko ovih čuda elektronski ovo 1-0, alhamdulillah, to će, to je subhanala 1-0, Ako imaš, god, subhana, nula si ako nemaš jedinicu prije sebe, subhana. A moraš imati jednog gospodara, moraš za njega vizat srti, Allah dragi je dao, alhamdulillah, evo i Husein Efendi, braća su ovdje, ako Bog da, dakle, negdje iza, iza jacije, ovdje će se džemat ili klanjati jacija namaz, oni koji žele da ostanu isto, mi ćemo sada, we will sit with you also after the ona, mi ćemo sjeti malo sa njima promuhabet, doći će četverca Karija, naši Abdulaziz, Mensur, Hamza i Sejid, ja mislim ni četverca ovi koji uče kod mene, on će doći ako Bog da, i da, da klanjaju noćni namaz zbog nekih zdravstvenih problema u poroci, ja ne znam, ja ću možda ostati na jaciji, možda i djelomično na namazu, da ću možda morati ići, ja bih vas pozvao, oni koji mogu da dođu, neka dođu, neka budu ovdje, ako Bog da na jaci namazu, naravno ovo je na fila. I ovo je na fila, ako Bog da, da molimo gospodara da nas učvrsti ne samo u Trebinju, da nas pomogne i u Velkoj Britaniji, da što više ljudi spozna istinu, da je nosi i da mi pokažemo primjerom šta znači sunnet Rasulullaha Da vam još jedan detalj podijelim, braća koja su došla, klanjaju u džami, to je ovaj East London Mosque, džamija u istočnom Londonu, to je ljepote. Kad vidite, blizu 10.000, 10.000 people approximately on džumas and Znači, blizu 10.000 ljudi klanja tu džume i klanja, klanja vajra namaz. Alhamdulillah. Ja ne znam, namo mi u Saraju negdje da može 10.000 ljudi klanjati. Znači, trebamo ići prema to pravcu da ako mogu da na jednom mjestu znam deset hiljada ljudi obavi, obavi džumu namaz ili obavi, obavi bajram namaz. To su sve darovi gospodara i o blagodatima treba govoriti. Ja vas molim, oni koji mogu onaj, radi uzvišenog stvrtelja neka ostanu, neka klanjaju ako mogu da onaj, sa nama jaciju i noćni namaz. Oni koji ne mogu naklanjaju kući obavezno, barem dva rekiata. Mislim, nije, nije. I neka uče do sto hiljada Božih robova, preko sto hiljada Božih robova na tom ostrovu je primilo islam. E sada, na nama je da ovdje naše muslimane i muslimanke koji nose muslimansko ime pokušamo upoznat s tim identitetom. Pazi, aj ti lijepo živimo. Uži, alhamdulillah, uživamo zaista. Ne iživljavamo se u životu, ali uživamo. Lijepo nam i družimo se, imamo sadržaj u životu. Dajte da, da drugim ljudima dadnemo ovako, da, da, se i ti napi, da probaj. I vjeruj mi to, nakon što popije čovjek iskren guc jedan toga, neće se više nikad zastaviti čitav život će htjeti svog brala Ja molim gospodara, evo ova, ove dvije informacije ste primili, oni koji mogu bujru neka ostanu, bilo je neko A, evo ovaj, jedna, jedna ovaj od sestara moli da proučimo dobu za njenu rahmetli majku, Hadži Feridu. Ja ću ovako zamoliti gospodara da se smiluje svim umrlim muslimanima. Vi recite amin, mi ćemo se sjetiti svi umrli uključujući Hađferide, ako Bog da. I također dosta se stara, šalju e-mailovi, govore da im Allah dragi olakša koja iskušenja imaju nekada kad hoće da se pokriju, kada počnu na nama. Učite dovu da nas Allah, da se smiluje našim umrlim i da počasti one koji ako Bog da žele da istinu slijede, da im počasti, da im to ne bude teret u životu. Amin, ja da. Da se sjetimo ovom ili fativom koga hoće. Dan lila Da nas, dragi gospodar, počasti ako Bog da bujru, vidjeli ste šta ima, sad ćemo ako Bog da pruči dobu i uz Božju pomoć onda do jacije namazat ćemo imati jedno sjelo, oni koji znaju engleski mogu se malo uključiti onaj u razgovor sestre, a the sisters here also, znači imaju sestre su tu došle pa se i sa njima mogu, onaj, mogu razgovarati tako. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš počasti nas proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Počasti nas da pomognemo one koji se na tvome putu bore. gospodaru naš počasti nas da pomognemo da u ovoj čarši više islamijeta bude. gospodaru naš počasti nas da pomognemo da u našim porodcama više islamijeta bude. gospodaru naš zaštiti nas od oholosti. Gospodaru naš zaštiti nas od škrtosti. Gospodaru naš zaštiti nas od sebičnosti. Gospodar naš, molimo te da nas počastiš proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru naš, jedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da sva naša dobra djela primiš. Gospodaru naš, nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da i naš dolazak večeras primiš. Gospodar naš, počasti nas da budemo ustrajni u svakom dobru kojeg činimo. Gospodar naš, otvori nam vrata svoje milosti, počasti nas da sretni živimo i na ovom i na budućem svijetu. Gospodar naš, oprosti roditeljima našim. Gospodar naš oprosti umrlim našim. Gospodar naš počasti žive naše da žive dosljedno vjere Islam. Gospodar naš počast nas da mi ne budemo od onih koji će obrukat umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam. gospodar naš oprosti svima koji su prije nas preselili. Pomoz nas da živimo dosljedno i počasti nas proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Subhana rabbika rabila izati ama isfun wa salamu ala sallam. alhamdulillahi rabbil alamin al-fatih.